آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلاً أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سورارو السلام عليكم بركم da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na fatoyi rahama inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu malamin mu Dr. Shak Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta dandalin zumunta wato facebook za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi rahama at yahoo.com za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta hanyar rubutattun wasiƙa akarwakallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idza mata al-insanu idza mata ibn adam inqata amaluhu illa min salas sadaqatin jariya aw ilmin yantafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wato mutum dan adam ya mutu ayyukansa ga gaba ɗaya su dakata sai abu uku sadakacin jariya sadaka mai gudana aw ilmin tafa'u bihi ko ilimin da ake amfana da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma yaron da yake nagari yana masa addu'a wato Allah ta'ala a annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa idan zarar dan adam ya mutu duk ayyukan da yake na alkhairi duk ayyukan da yake aiwatawa za su dakata abubuwa uku su ne za su wanzu su za a ci gaba da rubuta masa ladan su abu na farko sadakatin jariya to sadaka mai gudana wato mutum ya zama na yayi sadakar da za a ci gaba da morata ko da bayan ransa kamar mutumin da zai bar misali zai gina masallaci su gaba da sallah a ciki ko da bayan mutuwarsa to wannan kamasho na sallar masallata da suke a wannan masallaci zai ci gaba da binsa ko ainihin ya haka wata rijiya wanda za a rika shan ruwan ciki ya bar tafi lahi ana shan ruwan ciki to ko bayan rasuwarsa wannan kamasho na ladan da yake samu zai ci gaba da binsa ko misali ya gina gida ya ce gashi nan dukkan wani bako da ya zo gari don neman ilimi ya ba shi masauki a wannan gidan to zai ci gaba da samun wannan lada ko da bayan rasuwarsa dukkan wani aiki da mutum zai yi wanda zai ci gaba da zai ci gaba da gudana ko bayan mutuwarsa to ladansa ba zai yanke ba kaga wannan akwai kwadaitarwa ga masu wadata su yawaita yin ayyuka na wakafi da dukiyarsu to su rika yin ayyukan da ko bayan ransu wannan abu za a ci gaba da moriyarsa su ko za su ci gaba da morar ladan da ake samu ba wanda zai samu wannan sai wanda yake da Allah ta'ala ya ba shi wadatar da zai yi wannan ta haka wannan ba karamar riba ba ce ga mutum ba wai sai mutum ya mutu ba sai a zo a ce za a yi masa wakafi ya riga ya mutu shi kenan ya mutu in kafa amaluhu sauraka ana son ya zama shi ya yi wannan abun mai sadaka jariya tun yana da rai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au ilmin yantafa'u bihi ko kuma ilimin da ake amfana da shi mutumin da ya karantar da mutane ilimi ko bayan ransa zai ci gaba da samun moriyar aiki da wannan ilimin da suke yi kamar mutumin da ya karantar da ɗalibai na ilimi suka fi suka ci gaba da yada wannan ilimin da ya karantar da su to zai ci gaba da samun ilimi matukar wannan ilimin da ya karanta yana ta yawo cikin al'umma wata wanda ya rubuta littattafai na ilimi masu amfani to shi ma zai ci gaba da samun eh, kamasho na abin da ake karantawa na ilimi mai amfani da ya rubuta a cikin wannan littattafan nasa duk da cewa gashi ya rasu shi yasa da ilimi yake da amfani ya ce a waladin salihin ya da'u lahu ko kuma yaron da yake na kwarai tutuwan da yake ya haihu ya tarbiyanci yaronsa da bayan ya ci gaba da yi masa addu'a ko bayan rasuwarsa to wannan za a ci gaba da sa masa ladan wannan abin da kan nasa yake yi to wannan shi ne abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wannan yana nuna cewa mutum ya ribaci rayuwarsa ta hanyar barin abin da wadansa zai amfana bayan mutuwarsa wato bayan ya rasu wani zai ci gaba da amfana da abin da ya bari sawa'in ya bar wani abu ne da ya shafi dukiya da ya sadaukar da ita fi sabirin lahi ko kuma ilimi wanda ya karantar da shi ko ya yada shi ko kuma yaran da ya wa tarbiya sawa'in yaran da ya haifa ya'yansa da ya haifa ko kuma ya'yansa da ba shi ya haife su ba amma kuma ya rike su kamar ƴaƴansa ko almajiransa da ya karantar su gaba da ya masa addu'a wannan shine zai amfane shi sai kaga mutum ya kamata ya ribaci rayuwarsa ya ga cewa ya samarwa da kansa wannan sannan malamai suka ce a cikin wannan hadisi akwai kwadaitarwa kan aure mutum ya aure domin a anan annabi sallallahu alaihi wasallam ce awwalan da yad'u lahu tunda ai ba zai samu 'ya'yan ba sai ta hanyar aure saboda haka kaga shi hadisin yana nuna yi aure sana hadisin yana nuna uba ya himmatu da kyautata tarbiyyar 'ya'yansa ta yadda da bayan rasuwarsa zai ci gaba da morar tarbiyyar nan da ya ba su to kuma duk sanda suka tina shi za su rika cewa wa kamar rabu ya nisa saraira. aka suna cewa rabbar hamhuma ubangiji ka gafarta musu kai musu rahama kama rabbi ya nisa zira kamar yadda suka yi min tarbiyya ina tsantsani da sanda ya tuna su zai musu addu'a ba ku shakka ga wani ba kalamar riba ba shi da uba ko iyaye suke samu ta hanyar tarbiyar ba wa 'ya'yansu tarbiyya mai kyau aka san wanda suka ba wa 'ya'yansu tarbiyyar da ba mai kyau ba dora su akan hanyar da take mai kyau ba to kuma waɗannan za su ci gaba da samun mummunan kamasho kamar yadda mutumin da ya bar baya da ƙura wanda ya bar abubuwan da za a ci gaba da sabawa Allah da su ta hanyarsa to babu shakka shi ba wannan zai ci gaba da samun kamasho haka da wanda zai bar ƴaƴan da bai musu kyakkyawar tarbiyya ba ya lalata su ya yi watsi da su ko ya shigar da su inda za su lalace ga kuma lalace babu shakka zai ci gaba da samun kamasho wato akasin wancan da ya samu lada ko ya ci gaba da samun kyawawan ayyuka to haka shi ma wannan saboda haka ashe kaga akwai kwadaitarwa ga iyaye kan su tsaya su tarbiyyanci 'ya'yansu bisa tafarkin da yake mai kyau ne bisa tafarkin da yake Allah ta'ala ya yarda da shi yana son shi daga cewa sun bar 'ya'yan da za su rika yin aikin alkhairi suna sadaka da shi ba ya zama na ba su bar 'ya'yan da za su yi wannan ba illa iyaka sun tara musu dukiya watakila sun mutu sun bar yaran yaran ba kyakkyawar tarbiyya yaran su yi ta amfani da wannan dukiya wajen saban Allah kuma ya je lahira Allah ta'ala ya tambaye shi game da 'ya'yan ya tambaye shi game da dukiyar ya tambaye shi game da abin da aka yi ma bayan mutuwarsa da wannan dukiya na saban Allah Allah ta'ala ya kiyashe mu a tambayar ta farko tana cewa malam duk abin da yake bai halatta musulmi ya yi amfani da shi ba to ya halatta a siyarwa da kafin abin da aka haramta musulmi amfani da shi an haramta masa sayar da shi to duk abin da aka ce ba za ka bai halatta ka amfana da shi ba haramun ne kuma ka sayar ma da wani ko musulmi ne ko musulmi ba ne an haramta shan giya halatta ka ce ba za ka sayarwa wani giya ba saboda shi a gurinsa ko addininsa shi giya ba komai ba ne ko shi ba ma guje ne ma bai da addini ba haka shi abin shansa da abin ɗinsa duk giya ce wannan bai halatta ba in Allah ya haramta abu to yana haramta kasuwancinsa ne sai tambayar da take cewa idan mutum ya karɓi babur na ta sahu a matsayin haya faces sai kuma aka sace shi shi menene matsayinsa a gurin mai babur din to kamar da muka ce in ka ba mutum haya ka mallaka masa manfa'ar abin ne amma baka mallaka masa ainihin abin ba ainihin abin ba ba nashi bane amfani da abin da ya halatta gare shi sakamakon kudin da zai baka haka idan aka sace abin a hannunsa to zai biya domin a hannunsa yake aka sace zai biya za ce an sace shikenan ya ci yayi an ci bulis ba ka buɗe wannan kofar kenan kowa ya karɓa sai ya zo maka an sace baya da za ka yi san an sace sai dai shi ne abin ne ya kula cewa eh zalle mutumin nan yana kula da abin nan tsofayi ne ya jawo kai wannan abu kenan yana iya masa afuwa ya rangwanta masa wannan kuma kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan mu'amala ita ke sa a samu wannan wannan kuma yake cewa malam shin zan iya yin aiki da takardun wani matakar ina da ilimin ilimi da kwarewa da ake bukata a fannin so za a sani saboda ita su takardun asali su suke ba da hoton mutum ya sani ko bai sani ba da cewa abubuwan sun lalace takardun suna iya cewa ya iya kuma ka ganshi bai iya din ba wannan sautari ana samun wannan yanzu kusan ma abinda aka fi samu kenan takaddun galibi shaidar zur suke bayarwa sai takardu su nuna cewa wani ai excellent ne akan abu kaza kwararre ne matuka akan wannan abu amma aka zo kwararren suka yi masa interview sai kaga ya kasa ansa abubuwa kanana da suka shafi abin bai san su ba amma takardar kuma ta ce ya kwari to wannan shaidar zur tana nan ta yi yawa kusan yanzu sai illa masha Allah kusan galibi su ne wanda suke ɗauki da shaidar zurɗin kuma fannoni kowane na fanni fannin ilimuka na rayuwa da ilimuka na addini duk ana samun wannan a takarda an ce ya iya amma kuma bai iya ba saboda ha'inci da rashin gaskiya da suka yawa a cikin mu'amalolinmu na yau da kullum sun shiga cikin har harkar ilimi sun lalata ta su kaga duk da cewa takardar kusan wannan shine asali mana samun akasi to kuma ya zama na ma takardar ba taka bace mata wani ce ka zo ka bayar in ka buɗe wannan kofa kenan kuma mutane sai su rika shiga ayyuka da su zazzima cewa sun iya halin ba su iya ba saboda haka in har an sharɗanta cewa ana son a samu takarda kaza wanda yake nuna ya yi makaranta kaza to ka san baka yi ba to ka kai kanka da takardar wani da wannan zai zama a ciki akwai algush akwai ɓoye wani abin da ya kamata ka bayyana shi ba za a ce da kai ya halatta yi haka ba wannan kofar aka bude ta to al'umma za ta cutu ƙari ko doriya kan cutuwar da take yanzu a yanzu haka da takaddun ma a cikin cutuwar ake to bare kuma aka bude wannan kofar to cutuwar sai ta fi haka sauraka in har ana bukatar wanda ya gammala makaranta ka kai kuma ba ka da wannan shaidar to ka je ka nemi wani abin da ya dace da kai ka yi kuma Allah ta'ala ƙofofinsa na da yawa zai iya buɗe maka ƙofar da ba ka tsammani har ma ka fi wanda ya fi wancan wato wanda yake da wancan waccan takarda a lokaci za ka je neman wani aiki wanda ake bukata wata takarda ka zama na baka da wannan takardar a kidaukanka ka zo ka shiga wani harka wacce ba ta bukatar takardar ka zo ka yi kuɗi watakila mai wancan takardar ya zo gurin ka neman aikin ma kai yanzu gashi ka kawo wuce wanda da a ce a dauke ka wancan aikin da yanzu kana nan shi kake ta yi ka canza ba kila direba ake so a dauka kuma ana son wanda ya gawa wasu ka je kai ka da shaida su kandire ɗin an ce ba za a dauke ka ba ka tafi ka je ka kama harkar kasuwanci ka yi kuɗi to ƙarshe wancan da yake da wancan takardar kuma shi kai za ka zo ka ɗauke shi direban kuma da a ce ba ka haƙura ba ka je ka kai wata kaddar wani an ɗauki ka kila da duk wani shekarun karana na direban ka baka tsara gaba ba saboda haka wani lokaci in ka bar wani abu don Allah sai Allah ya canza maka da mafi alkhairinsa na wannan kuma yake cewa Aminu Ibrahim Gurunga ya ce menene hukuncin wanda ya jagoranci sallah bisa jahilci to ya za a iya jagoranci sallah kuma ba Eh, kuma jahili su waɗanda suka sashi ya suke ka'ida wanda zai jagoranci sallah sai wanda ya san sallah ko ya umar kuma aqra'ukum bi kitabillah ko ya umar ummu qauma aqra'ukum bi kitabillah wanda ya fi karatun ƙurani shi ya kamata yi wa mutane sallah idan da sun daidaita a karatun ƙur'ani ta wanda yafi sanin sunnar annabi sallar sallar ce karatun qur'ani ana nufin sanin alqur'ani da hukunce hukuncen da ya kunsa ba wai ana sanin ana ana nufin wato tsuran karatun qur'anin ba bai san me yake karanta ba wannan ba shi yake nufi ba a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan maganar ba wani sahabi da ya karanta qur'ani kuma bai san me yake faɗa ba ta ce to wanda yake karanta qur'ani yafi kowa karatun qur'ani shi zai yi mutane limanci idan suka daidaita sai wanda ya fi kowa sanin sunna suka daidaita sai wanda ya fi shekaru da ya kowa shekaru sai ya sai ya wuce gaba amma shi wannan jahili ne kuma ya za a yi ya zama shine zai limanci abu shakka ba zai sallar yadda aka ce ai ba kuma masu binsa za su gane idan bayan an gama sallar ba su gane ba sai daga baya ake gaya musu sallar su ta ba su da su matsala amma idan har a cikin sallah din suka ga yin wasu abubuwa da ba haka suke ba kaga tun daga nan za su fahimci wane ne wane ne yake musu limanci shi kuma bai dace bai halatta ba ya san bai sani ba har ya wuce gaba wannan shi shi ne da cin amana ka jagoranci mutane akan abin da baka san shi ba wannan ka ci amana su ka cuce su kuma sai Allah ya saka musu sai tambayar Ali Ibrahim ya ce menene hukuncin yin magana a ban daki to ban daki da ban daki mu a adamu ya kunshi wurin da ake ba haya da kuma wurin ma da ake wanka da kuma akwai bambanci tsakanin magana ana wanka ko magana ana ana bawali ko ana ga'idi idan mutum yana bawali ko yana ga'idi a sallallahu alaihi ya hana mutane su zai suna ga'idi ko ɗaya yana ga'idi kuma suna hira nan manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ba bai halatta ba mutum yana bayan gida yana ga'idi ko bawali kuma na hira da wani ko shi wancan yana yi ko shi kadai yana yi tare da wani wannan bai halatta ba amma wanka shi wannan ba a faɗi cewa haramun ne mutum yi magana yana wanka ba don mutum yana wanka ya yi magana wannan babu na abu yana wanka wani ya zo yana sallama ya ansa masa wannan ba komai ko yana tambaya daga can wato bayan shamaki ya ba shi ansa wannan ba komai cikin magabata akwai wanda yana wanka ana masa ana karanta masa littafi dan sai dauko littafi yana karanta masa har ma idan ɗan yayi kuskure yana gyara masa kamar almaj abul barakat ibn taymiya ɗansa yana masa haka ɗansa mahaifin ibn abdul abdulhalim yana karanta wa ubansa abdulsalam littafi shi kuma yana cikin banɗaki an yi kuskure ya gyara masa banda shi gabaninsa ma an samu wannan cikin magabata wanda yake haka wato don dai su tsare lokacinsu kasu da cewa wani lokacinsu ya zo ya wuce ba tare da sun amfana da shi ba to in wanka ne wannan babu abin da ya nuna haramcin hakan amma in ba haya yake yi ko yana boli wani bai dace suna hira da wani ba ko suna magana da wani na'am a tambayoyin da muka zakulo ta dandalin sada zumunta na facebook ta farko ta fito daga abubakar ya haya ya ce menene sahihancin magana tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'iku suka yi a yayin da yake wurin halimatu sa'adiyya manan sahihi ne magana ce sahihiya tana cikin sahih muslim bukhari da muslim a cewa annabi sallallahu lokacin da yana gurin alimatu sadiya yana gurin ta sun fita bayan gari shi da yara wasu mutane suka zo suka kwantar da shi suka fara kiriyarsa suka fitar da wani abu suka cire suka yar wannan abin da suka fitar da nasibin rabon shedan ne daga cikinsa suka cire har ma ta ji tsoro ta dawo da shi gida don kada wani abu ya zo ya faru a kansa yana hannunta don haka ta ji tsoro ta da shi wurin iyayensa wani abu ne da ya tabbata asira an tsaga kirji annabi sau biyu an tsaga shi yana yaro kila yana shekara hudu yana kamar ɗan shekara hudu a wajen halimatu sadiya a ƙauyensu. akwai kuma sanda za a yi sanda ya girma za a yi mi'raji eh, isra'i da shi nan ma mala'iku sun cire masa irin wannan daga zuci kawai wanke zuciyarsa na'am sai wadda ta fito daga Salihu ya haya Usman ya ce mutumin da ya siffanta matarsa da wata muharramarsa shin hakan zai zama zahari ko ko sai dai mahaifiya kawai a gurin wasu malamai kamar malikiya shafi'iyya da hanafiyya suna cewa zahari ne suna cewa zahari ne ko ya yi da mahaifiyarsa ko ya yi da wata wacce take maharramiyarsa haramci na har abada harimul mu'abbat kamar kanwarsa kamar yayarsa kamar innarsa suka ce wani duk zahari ne wasu kuma suna ganin cewa a tun da Allah ta'ala uwa ya ambata da zina ya zaharu na min nisa'ihim سماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكر من القول وزورة إن الله لعفو غفور آير الله تعالى ما يفيا يا أمتا سماهن أمهاتهم سوبا إيا ينسبني شيء أنت عليك ظهر أمي شيء shi أقول ki a gurina kamar bayan mahaifiyata suka ce Allah mahaifiya ya ambata ce ma hunna ummahatihim su matan ba ma ba iyayensu bane in ummahatuhum illa allati waladnahum ba wasu ne iyayensu ba sai wannan da suka haife su to wasu suka ce tunda Allah ya nassanta uwa to anan bai kamata a faɗaɗa abin ta hanyar kiyasi ba in aka da abin ta hanyar kiyasi to kiyasin ba zai yi ba zai tsaya akan akan sauran al-muharramat bit-ta'bid ba ma ba waɗanda suke haramun ɗinsa har abada ba ma har ma wanda ba haramun ɗinsa har abada ba wani zai iya kiyasan su kuma an yi hakan sai har ajinabiya kamar wanda bai aura ba kaga muharram yassa ce amma ta tahrim muaqqat da zara ta zama mace shi ta zama ba haram ba muharram yassa ba to kaga ana iya kiyasan ta kafin ya aure ta tunda ko matar wani mai muhsana su na nisa matar wani wacce ke karkashin wani kaga muharram ya sace su ce ta harim ne muakkat ta ce za ta za a sake ta wancan zai sake ta zai iya aurenta ko wancan ya rasu zai iya aurenta to wani zai iya fada da kiyasin ya ce su ma sun shigo to kaga in aka haka sai abin ya zama kiyasin yana ta kara fadi to suka ce tunda dai har ubangiji ya yi nasi akan uwa to a bar abin a kan uwa kada a faɗaɗa abin in yayi in da wata wacce ba uwa ba to ya yi ka fara rantsuwa da zama ya minti. da zai ce ke a waje na kamar ɗan uwa ta ce wato ya ce an ce alayya ka zahri ofi to sai ce sai yanan ya idan a dauke shi a matsayin yamin ne fa ka ka fara to kafaratu kafaratu yamin ka fara rantsuwa wannan shine kauli ah, na wasu daga cikin malamai kuma ta fuskar wanda zai ta kayyudi da nassi to wannan shine ya zama rajihi da kuma zai fada da abin ta hanyar kiyasi to zai shigo da waɗancan ma amma dai tsayawa kan nassi din shi ya in musamman ma an kawo maganar kafara kafara bai kamata a tabbatar da ita ta hanyar kiyasi ba na hmm. sai tambayar Abdullahi Sa'id Yakubu ya ce ina so a bani shawara a kan wani laifi da nake yi wanda idan na tuba sai in koma to mun sha magana mutumin da yake laifi a wajen tuba na farko ya yi kyakkyawar tuba ya yi tuba har zuci wato ba ya yi tuba da baki ba kawai ko ya yi tuba saboda ganin wani ko idan wasu su sashe ce ya tuba a yi har zuci har kaninsa da Allah yin cewa abin nan da yake ya daina ba zai koma ba wani ita ce tawbatar nasuha ake so bawa ya zama yayi tawbatar sadika tuban da yake na gaske ba tuban zuru ba galibi wasu kan yi tuba amma ba wai da gaske ba wani zai tuba saboda ko ya shiga hannu mai laifi ne yana laifi yana ta laifi ba a gano shi ba randa da aka kama shi sai ka je na cewa ya tuba ba zai kara ba kaga wannan ba tuba bace da zina tabu min kabli an taqdiru alaihim ka tuba ba sai an kama ka ba tsakaninka da Allah wani kuma sai ka samu saboda ya buga ya buga bai samu hanyar da yake laifin ko da hanyar da yake samu yana laifin yanzu ta ta kubuce daga hannunsa ko laifin yana buƙatar kashe kuɗi yanzu ba samun kuɗi to sai ce ya tuba saboda mai saboda ba ya samun kudin da zai laifin kudin laifin yana bukatar kudi sai an kashe kudi an sayi wasu abubuwa ko an yi tafiye-tafiye sannan ake samu a yi a yi laifin yanzu ba shi da damar yi sai ce ya tuba wani ba ita ce watan na tsoha ba ka ji cewa ga shi kana da ikon ka yi laifin ba wasu ne suka zare maka ido ba ba wani abu ka ji tsoro ba Allah kawai ka ji tsoro tuna ita ce tauba na tsoha har zuci to mutum in yi irin wannan tuba Allah zai karɓi tubansa ba a ce idan mutum ya tuba ba ba zai iya komawa ba zai iya yin sakewa wannan kuma abu ne daga shaidan shedan baya kyale dan adam ba fitikarin yake rigima ci tsakanin dan adam da da shedan tun lokacin da Allah ta'ala ya ya tsine wa shaidan saboda yake sujada ga adam alaihi salam shi kuma a yace alwashin cewa to sai ya kace kace da zuriyarsa ya zallari أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا ka ga mutumin nan da ka fifita shi a kai na ka karrama shi in har ka bani jinkiri zuwa ranar kiyama sai na kace kace da zuriyarsa saboda haka wani alkawari ne ya ɗauka. na cewa sai ya kace kace da zuriyar Adam alayhis salam haka ba daina zai yi ba sai dai kawai ka zama a farke duk sanda ya kawo ma farmaki ka kokarin kare kanka in kuma har yayi nasara to kai sauri kaga cewa ka kubutar da kanka innal ladina taqaw idza masahum fa'ifun min ash shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun Allah ce waɗanda suke masu tsatsawa idan shaydan ya kai musu shafa to sukan farka da sun samu gengedi za mu gafala sun samu zuhuli to da ya kai musu wata wasu sai farka fa idza hum mubsirun sai su da suna gani tar wanda da ya ce sa musu wada wani duhu ba sa ganin mai suke yi ko ba sa ganin aibin abu da sun faɗa ku sun ambaci Allah sun cina Allah sai su koma ga Allah Allah ta'ala da ya yi maganar almuttaqin almuhsinin masu tsoron Allah waɗanda suke masu ihsani sai ce ladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim faman yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sune wadanda idza zalamu anfusahum za fa'alu fahishatan in suka aikata laifi aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su tuna Allah su ne magafarar laifukansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne yake gafarta zunubai ba Allah ba walam yusirru ala ba za su doge akan abin da suka yi na laifi ba alhalin suna sani wato ba za su ci gaba da laifin ba alhalin sun san laifin su sun tuna Allah sai su tuba su ci gabari akan ba su koma ba to wannan shine ayyuka ya kamata bawa ya zama tun farko ya zama tuban nashi ya sashi shi akan asasi wanda yake mai karfi asasi wanda yake sahihi ba ya sashi shi akan shafa jorofin harin ba a asasa shi akan wani harsashi wanda yake marar karfi harsashi wanda yake mai rauni to wannan dandanan zai rushe zaman can ba yi gaskiya a cikinsa ba amma in har ya yi gaskiya to ko da ɗan ya yaudare shi wata rana ya biyo mushi ta wata hanyar ya tsuna masa tarko ya ji ya fada to zai kokarin fincike kansa kuma Allah ta'ala zai karbi tubansa bawa idan ya yi laifi ya san ubangijinsa shi ke gafarta laifi ya nemi gafararsa ubangiji na gafarta masa ko da shi ɗan zai sake dana masa tarko kuma faɗawa in ya tuba ya yi nadama ya da na sani ya alkawarin ba zai koma ba Allah zai karbe shi wannan shine abin da aka sani amma mutum tun farko ya rika yin tuba da niyyar cewa in ya samu dama zai yi ko a ransa yana jin cewa abin nan fa ba ya fita daga ransa bane in ya samu lokaci zai yi to wannan karshe haka zai yi ta yana da kansa ba tuba ya batun farko sannan kamar yadda muka sha faɗa mutumin da yake laifi akwai abubuwan da suke taimaka masa ya laifi din to in ya tuba ya kokarin ya tattara waɗannan abubuwa da ya watsar da su idan wani gudan kalle-kalle yake zuwa ya daina zuwa gudan idan wasu abokai ne waɗanda suke masa hudubar shedan ya kokari ya ainihin watsar da su idan wasu karance-karance ne na wasu littattafai ko mujallu waɗanda suke jawo masa wannan abun. ya daina idan wasu kalle-kalle ne na fina-finai ya daina duk abin da ya zama shine sanadiyar da ya sa yake wannan laifukan ya ga yi bara'a da waɗannan abubuwan ya kaurace musu sannan ya canza da akasinsu wato idan abokai ne ya samu abokai na kwarai ya sake wasu sababbin abokai waɗanda suke sun yi hannun riga da waɗancan idan wani guri yake zuwa wanda yake na banza shi ke sa shi laifi ya canza guri ya rika zuwa masallaci ya rika zama a masallaci ya rika zama a cikin guraren karatuttuka wuraren da ake ambatan Allah to canza mahalli ya nemi mahallin da yake na Allah ne da mutanen Allah to wannan zai taimaka masa wajen cewa abinda yake yi ya bari abinda yake yi ya daina sannan kullum ya rika tuno mummunan sakamako na wanda ya mutu yana yin wannan abu ko mummunan sakamakon da ya riski masu irin wannan laifin na shi ko a nan duniya ko Allah ta'ala ya bada labarin zai same su a lahira kullum ya rika tuno su waɗannan abubuwan zai sa zuciyarsa ta rika kyamar abin da zarar ya yi tunanin yin abun sai tunano waɗannan abubuwan kuma da za su biyo baya to wannan za ta sashi ya ji ya tsana abin ta abin kake so ka tsane shi to ka kawo aibinsa a zuciyarka ka kawo muninsa a zuciyarka to zai sa kuma zuciyarka ta rika kyamar abin tana kinsa kuma daman zuciyar na ita ce take hudu ba take jan mutum zuwa ga abu in ta tsana abu shi kenan tun ya samu lafiya to wannan su za taimaka mutum ya daina abin da yake yi na laifi sai tambayar awwala saninu bankure ya ce idan mutum yana fitsari sai wani ya fallatsar masa a inda ma bai gan shi ba to ya zai yi to bai gan shi bai aka yasa ya fallatsar masa da har ka ya fallatsar maka to ka gan shi kenan in kuma har baka gan shi ba to bai za ka ce kuma ya fallatsar maka ta da baka gan shi ba to kakka rika zargin akwai shi ka'ida ta musulunci abin ba baka gani da idanka ba to ka karka zargin kanka ka zo ka yi fitsari kawai sai ka rika zargin cewa to ai wani ya falla tsamin ban sani ba to wannan ba daidai bane in dai ba ka gani ba in kuma ka gani to ai gina ka gani saboda ka in ka ga ya falla maka a jikin riga sai ka yayyafa wa rigar wabin ruwa ko ka wanke iya inda kake sannan ne tsarin ya taba na shi ne abin da za ka yi ka wanke iya inda fitsarin ya taba in kuma duk ko ina ya watsa a jikinka sai ka wanke rigar gaba daya na'am tambayar ibrahim zakari beli ya ce menene hukuncin zaman motar haya da ake tsakanin maza da mata wanda hakan ke bayuwa zuwa hatsa ciki tsakanin maza da mata to wannan da cewa ya ba a yi masa nasiha amma ba menene hukunci ba tunda ai nan ba wanda bai san hukuncin ba da shi wanda ya shiga ya zauna da ita da aka zauna da ita da shi direban da shi yaron motar inda ya musulmi ne duk sun san hukuncin ba inda musulunci ya yadda haka kawai mace da mijin da ba mijinta ba ba kuma maharaminta ba su haɗa jiki wannan duk musulmi ya san wannan bai darura don da a ce zai zo da matar wani ya taɓa ta zai yi faɗa ba zai so ba a shekaru ya san hukuncin maganar cewa dai me yasa wato a yi nasiha ga masu yi to wannan kaga wata magana ce ita kuma daban akwai abinda za ka ce mai hukuncinsa wanda hukuncin ne da zai boyu ba a san shi ba amma ba za ka ce misali mai hukuncin wanda ya yi sata ba ko mai hukuncin yin zina ko mai hukuncin karya ba to waɗanda abubuwa ne da an sani saka duk musulmin da ya tashi a cikin musulunci ya san cewa ba daidai ba ne. mace su zauna jiki da jiki da mijin da ba muharraminta ba ba uba ba ba ɗa ba ba mijinta ba an san cewa wannan haramun ne a musulunci kuma a duk inda ake kiyaye dokokin musulunci su za gaba ga hakan ba inda za ga haka inda musulman suka watsar da addinin nasu haka duk macen da take jin ita mai mutunci ce ko namijin da yake jin shi mun mutunci ne ba zai yadda ko ta yadda su zauna da mijin da ba ba ba muharraminta ba ba mijinta ba su zauna a kujera daya cinyarta akan cinyarsa ko cinyarsa akan cinyarta ko kafarsa akan kafarta wannan babu shakka abu ne wanda yake na na rashin mutunci kuma na aikin haramu kuma alhaki ne akan dukkan wani wanda yake da ruwa da tsaki akan wannan alhaki ne da ya race akan ita wacce ta yi hakan da shi wanda yadda aka yi hakan da shi sai shi ma namijin ya kamata in aka ce za a sako mace ta zauna akan cinyarsa ya ce to ya haƙura zai sauka ya gara ya tafa ƙasa ma gara ya tafa ƙasa da ya yi wannan ko ko ita a ce ta shigo amma fa tsakiyar maza za ta zauna in mai mutunci ce yar mutunci ce to za ta yadda ba za ta yi jiran awa daya har ta samu inda za ta je gida a cikin mutunci a sannan in shi direban direban ne na Allah wanda ya san kima ta addininsa san mutuncinsa ba zai yadda ai haka motarsa ba ko shi yaron motar ya zama na Allah ne shi ba zai yadda haka ba to in ka ga haka ta faru to ya nuna cewa akwai rashin rashin wato addini da rauninsa a cikin zukata zukatan waɗanda hakan ta faru a kansu ko a motarsu da kuma da abu ne da ya kamata a ce an sa ido a kansu an hana su ma kuma musulmi a karan kansu su hana kansu ko da a ce an samu wasu wanda ba su da tsoron Allah su dai kawai a samu kuɗi to zama da su mutane a karan kansu sun ɗau matakin tsabtace rayuwarsu wannan yana daga cikin abubuwan da muke faɗa shi kamata al'umma ta gyara kamata a samu irin wannan ba hmm. sai tambayar ibrahim ali sharaɗatar 2 ya ce menene hukuncin sauraron kaɗan-kaɗan gida da na waje to yawan sauraron kaɗe-kaɗe abu ne da yake ke ƙasar da zuciya yake sa zuciya ta bushe da zamana ba ta da wani abu da take sauraro in ba wannan ba ya kamata mutum ya zama na ya mori lokacinsa wajen sauraron abin da zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa sauraron ilimi sauraron karatun ƙur'ani sauraron karatun hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama sauraron hudubobin malamai sauraron nasihohi duk waɗanda abubuwa ne za su raya zuciya idan mutum ya zama na ba shi da aikin yi sai sauraron kaɗe-kaɗe to da wuya ne ka samu zuciyarsa ba ta bushe ba kamar da magabata suke cewa algina yun bitin nifaƙa filkal wato sauraron wake-wake da kaɗe-kaɗe yana haifar da munafici a zuciya wato yana sa zuciya ta lalace ta lalace so da ya kamata mutum ya ko da Allah ya jarraba mutum da wannan sama kai ya kai ya mai da rayuwarsa haka zama ya ba shi da aikin yi in ka ga abu a kunnensa ya saka to waƙe-waƙe ne yake ji dare da rana wani ma ka samu wai ba a iya bacci sai ya sa kiɗa a kunnansa ya sa wani music na musamman wanda wai shi yake sa shi ya bacci suka wannan bala'i ana so ka yi bacci akan kalma na zikiri na ambatan Allah ka yi bacci akan kalma ta shahada da zama na ka zama kalmar ka ta karshe wadda ka kai bacci da ita kalma ce ta ambatan Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la sahul mulku lahul hamdu ala kulli shay'in qadir wacce ce kalmar da ka rufe da ranka da ita lokacin wannan da zamana kai ba za ka iya bacci ba sai kana jin wani music kana jin wasu kaɗe-kaɗe su ne za su sa kai bacci ku shakka wannan asara ce ta duniya da lahira fasirar duniya wal akhira zalika huwa al al-mubin ita ce hasara ta hakika haka ya kamata mutumin da ya je Allah ya jarabe shi da wannan ya kokarin yadda zai zai cire wannan a zuciyarsa ya kokarin sanya wa sanya wa ransa saba wa ransa sauraron karatuka alkur'ani ga makaranta nan na alkur'ani wanda suke karanta alkur'ani da sauti iri-iri kuma sauti mai ratsa ciki mai daɗi ka saurari karatun ƙur'ani ko kira'ar mahmud khalil husari ko abdulbasit muhammad abdulsamad ko muhammad siddiq al-manshawi ko mustapha ismail ko muhammad rifat suna nan makaranta alkur'ani da suka yi shahara suka yi suna wurin su ali abdurrahman al ko su abdurrahman al-sudais sauransu ga sanan dai makaranta wanda kowanne da irin sautin da yake karanta qur'ani da shi idan wannan sautin bai maka ba akwai wanda yake ba irin wannan ba akwai makarantanmu na gida suke karanta ƙur'ani da sauti mai daɗi ka saba wa zuciyar kashin wannan kada ka saba wa ka jin mizmaru shaitan kabar sautin rahman kalamun rahman kaɗe-kaɗe mizmaru shaitan ne haka annabi ya kira haka sai na abubakar ya kira wuce a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai musanta masa ba ko inkari bai masa inkari ba lokacin da abubakar ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ana wasu ‘yan mata biyu suna suna kaɗe-kaɗe abubakar ya ce a mizmaru shaitan fi bai ta rasulillah mizmaru shaitan sautin shaitan kuma a gidan manzon Allah aga haka ya kira shi mizmaru shaitan waɗancan kuma karatu shi kuma kira shi mazamir eh, ali dawud kamar yadda annabtar sallallahu alaihi cewa abu musa al-ashari kad utita mizmaran min mazamir ali dawud an baka sauti irin sautin da aka ba annabi dawud da yake tasbihi da shi har tsuntsaye suna ansawa saboda daɗin tasbihin da yake saboda ka saba wa kanka sautin rahman sai ka ga ka samu waraka daga sauraron mizmarar shaitan amma an kai mai da ka ta zama haka to zai zama ka kulla kawance ne da shaitan kuni shaitan الشيطان karina قرينا a karina wanda duk shaidan ya zama abokin shi to wannan ya samu munin aboki bai yi dacen aboki ba Allah ta lafiya shi hmm, Ah, sai tambayar usman mansur bello ya ce shi ya halatta miji ya doki matarsa idan ta yi masa wani laifi to asali ba a san miji ya rika dukan matarsa wannan ba ɗabi'a ba ce da musulunci yake karfafarta ko yake umarni da ita annabi sallallahu alaihi wasallama taɓa dukan wata mace ba ma darabat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'atan qabdu. tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke taɓa dukan wata matarsa kun ga kuwa mata goma sha ɗaya aura ya mutu ya bar mata tara A duk da haka bai taɓa ɗaga hannu da ke wata ba wa khairul huda wa khairul hadi hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu hanyar da ta kai kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ɗabi'a da halayya da ta kai ta shi innaka ala khuluqin azim to da a ce dukan wani abu ne mai kyau da annabi sallallahu alaihi wasallam koda da rana daya ta tsayi amma da yadda za a fusa shi sai da za a ɓata masa rai baya duka ka duba akwai sanda yayi fushi da su tsawon wata guda baya kula kowa yayi ila'i da su na wata guda lokacin da suka matsa masa da bani bani har Allah ta'ala ya saukar da ya nisa annabi in kuntum turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alina umtikun wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima har sai da Allah ta'ala ya ce a ba su zabi su zabi Allah da manzonsa ko su zabi duniya da suka zabi Allah da manzonsa amma ba wata tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wato daga hannu ya dake ta saboda ta masa ba daidai ba sai kaga musulunci ba yana cewa ai dukan bane ne duk da annabi yazo ya samu larabawa a jahiliya ba sa san mata ba sa san ƴaƴa mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussu fi turab ala sa'a ma yahkumun ubangiji ta'ala yake gaya mana idan aka yi wa albishir da ya haifi mace zalla wa cuhu sai ya yi fuska saba irin wa kazim yana cike da haushi yana cikin jin haushi ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi duk inda ya shiga ma koya yake yi wai saboda an masa mummunan albishir yana saƙe-saƙe a ransa a yumsikuhu ala hunin am yadussu sofi turab ya ci gaba da rike shi ya ci gaba da rike ainihin wannan ya mace amma a cikin wulakanci ko kuma ya je binnita da ranta lati sa'a ma ya hukumu duk da yadda suke ganin ya mace haka suna binne to izar so su'ilat amma musulunci bai saki hannunsu a kan cewa ce a ce ba da a dokan abin nan ana dukan mace alkur'ani da ya magana duka bayan an bi matakai na gyara ba su yi amfani ba wallaci ta kafo na ba zai wajiruhunna fil hunna ka yana fa’anakun filatar tabghu na sabila Allah ta'ala da ya ce waɗanda kuke jin tsoron kada su kangare muku su bijire muku fa'iduhunna sai Allah ce ku musu wa'azi shi shine matakin farko ku yi musu wa'azi ku nuna musu ya kamata ku tsoratar da su ku nuna musu Allah sai ce fa'iduhunna in wannan bai yi amfani ba wahjuruhunna filma ba je ku watsar da su shi ku kwana ɗaki da amma ku kula su ta ku nuna musu fushinku wani abu ya shiga ya rena tsakaninku da su wannan mataki ne da ba kowace mace ce za ta jure wannan ba kata da mijinta a gida daya ha baya kula ta to wai gurin wa za ta wa zai kula ta galibi daga nan ne sai a samu kuma sulhu to in har aka yi haka to tura ta kai bango shine Allah ce wadda ribo hunna ubangiji ya faɗi ya faɗi duka anan saboda su masu dukan ne dama har ma kisa suke ba karewar duka annabi ya ce to fa duka fa ba mai zafi ba darban gairu mubrah duka ba mai zafi ba kaga kenan mai kenan an ce kai duka amma kaka kaka da ke ta yadda za ta jikata za ta jikata to mutumin da ya san an ce duka amma fa dukan da ba za a ji shi a jiki ba to zai amfanin sa kaka baka a ce kaka duka ne amma shi musulunci in yazo samu wata al'ada ta yi kaka cucu a hankali a hankali yake sassafe ta ba lokaci daya ake zuwa a ce ku bari ba a hankali a hankali su da kansu sai su ga matakan da aka ɗauka na a ce su bari din ne kawai sai su haƙura sai su bari shi yasa ɗabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wala ta durbul wace kakkace za ka da fuskar matakka kakka kai mari kakka kai kutufo kakka yi wannan wala tuqabbih kakka gaya mata bakar magana ko ka so wato yi mata yi mata ba'a nabi ya hana wannan to kaga duk wannan matakai ne da musulunci yake don ya nuna cewa dukkan ba ne abin da ake bukata ba sannan in ka duba rayuwar manzo Allah sai ga ah to in haka ne shi da a ce wannan umarnin wadribu hunna umarni ne da ake son zartar da shi to da manzo Allah yi wata rana an gani akwai matar da ya aura daga shigarsa wajenta sai cewa a a'udhu billahi minka shigarsa ta farko tana amarya sai cewa a a'udhu billahi minka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad usti bi mu'az alhaki bi ahliki cikin ne matsari da wanda ake neman matsari shi don haka ta shiki ta koma gidan ba ce ya da ta ba ce ya zage ta ba ba ce ya ga mata bakar magana ba to ashe kaga abin da ya kamata kenan a yi annabi ya sifanta matan nan bil qawarir sharifan ku tausasa wa kwalabe kwalba ka ɗauke ka buga ta da kasa a shi kenan kai wa kwalba wani wawan duka ta faɗi a fashewa za ta yi tun daga annabi ya ce da su kawarir ya nuna kenan ba za ka yi mu'amala da su mai laushi ne mai taushi ba mu'amala ta nuna ƙarfi ba haka ba sai ka fasa su na yace khuliqna min min dila'in wa inna awaja ya ala an halice su daga kashin haƙarƙari kashin haƙarƙari a kan tare ki in ka ce za ka miƙa da shi sai ka karya shi sauraka wannan duk abubuwa ne da annabi sallallahu ya faɗa waɗanda suke nuna a tausasa wajen mu'amala da mace ba ce a yi duka ba kuma saboda rashin fikihun wasu da kuma rashin sauraron nasiha za a ga wasu wato mai da matarsa kullum cikin jibga take kullum cikin duka gaba ɗaya wato rayuwar ɗan abu kankani sai ya sata a ɗaki mata duka to abu shakka wannan ya kaucewa shari'a ya kaucewa koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am sai tambayar mustapha usman gidan lilo ya ce menene ma'anar fahishin da mutafahishin hadisin abdullahi dan amur ibn al-as da yake fadar sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da suke cikin eh, taura da linjila cewa yakun fahishan wala mutafahishan annabi bai zama fahishan fahish shine wanda yake mutumin wofi albazi mutumin wofi wanda kowace irin magana ma za ka ji a bakinsa in ana magana zai iya zage-zage zai dura ashar shi ne fahish almota fahish kuma haka ɗabi'arsa take haka haka haka ba wai koyaye ba haka yake tun a farko shi ne wanda yake ya yayi abin ba wai ɗabi'a sace haka ba amma yana koyan abu shine mutafahish yani allazi yatakaf allazi yatakallafu al-fuhsh al-fahish shine bi tabi'a al-mutafahish kuma eh, binnan bil kasb wancan ta hanyar ɗabi'a haka yake mutumin banza ne wannan kuma koyan koyan aikin banza din yake shine al-mutafahish to annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama fahish ba ai jibiliyan wala mutafashishan kasbiyan bai zama wanda yake mutumin wofi ba mai maganar banza ko mai koyan ko mai sa kan shi sai ya yi maganar banza na'am na'am sai tambayar abdurrahim wa ali ya ce na neman karin bayani akan masihid dajjal so wannan dogon eh, magana ne wani taɓa yin magana akan masihid dajjal masihud dajjal ɗaya ne daga cikin ashiratu sa'a a kubra ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama waɗanda daga su kuma sai tashin kiyama bayyanarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi face ya gargadi mutanansa game da almasihu dajjal da gargadi mutanensa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in ya bayyana a zamani na to ku banni da shi fa ana hajijuhu ni zan ni zan yi rigima da shi in kuma baya na ya bayyana fal insanu ko fal maimunu na nafsi mutum sai ya ji da kansa wato ya tsaya kutar da kansa annan sallallahu ya tsorat ya tsawatar da al'umma cewa idan ya bayyana kada mutum ya je inda yake mutum ya zai iya zuwa yana jin shi mumini ne yana da karfin imani amma kafin ya baro gurin shidan eh, eh, eh, dajjal ya yaudare shi ya jefa shi cikin wato halaka zai zo da aljannarsa da wutarsa zai zo ya cewa sama ta yi ruwa ƙasa ta fito da tsiri da tsoro kuma su yi zai zo ya sa a yanka mutum a raba shi gida biyu ya kuma ta da shi ya hada shi ya tashi wato zai zo dai da manya-manyan abubuwa na ban mamaki wanda zai rika yin sihiri da rufa da su to mutum idan ya je a irin wannan abin da ɗin sai ya sai ya bi shi sannan annabi sallallahu ya ce a tsakanin wato zai zo yana da ido daya ɗaya idan sa a kawai ramin ne babu babu kwaya idan sannan a goshin an rubuta ka fara wato kafir da kowa duk wani mumini wani mumini zai iya karanta wannan kuma zai yi kwana zai kwana arba'in a duniya a kwana ta farko rana ta farko ka sana tsawonta kamar shekara rana ta biyu kuma zai zama ka shahar kamar wata rana ta uku kuma za ta zama ka usbo kamar sati sannan sauran kwanakin da zai kamar suka sa'ir yamikun, zai shiga ko ina a duniya in banda makka da madina wanda Allah ta'ala zai zo mala'iku su gadin su ba zai iya shiga ciki ba wannan shine ah, almasih ad-dajjal almasihu mai shafafiyar albarka ad-dajjal na'am kuma sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta dandalin sada zumunta wato facebook za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi rahama at yahoo.com za kuma iya aiko mana da rubutattun tambayoyi kamar yadda aka saba da haka a madadin shehu malamin mu a dr shak muhammad sani umar rijiyar lemo kuma bashir idris ungogo da mustapha bin adam ɗan da suka tace mana muryoyi ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar allah كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما